الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس Od Ebu Sejda al-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema namaza poslije sabaha dok sunce ne odskoči i nema namaza posle ikindije dok sunce ne zađe. Ovaj hadis, pored Abu Ebu Sredala Kudrija, prenosi još i Alija, radijallahu anhu, i Abdullah ibn Mas'ud, i Abdullah ibn Omar, i Abdullah ibn Amr, i Ebu Horeire, i Semur ibn Jundub, i Salam ibn Lakwa, i Jezid ibn Thabit, i Muaz ibn Jabal, Muaz ibn Afra, i Kjab ibn Marra, i Ebu Umame el-Bahiri, i Amr ibn Abese, Sulemi, i Aisha radijallahu ta'ala anhum, Ejma'in, i Es-Sunabihi, kao Mursel Hadis. Što se tiče Ebu Sejda al-Hudrija, on se zove Sad ibn Malik, Ensari, časni ashab, sin ashaba. Dao je prisegu poslaniku, sa po drvetom i učestvo je u bitci na Hendeku, Vostuskire jeume Uhud. Vostuskire jeume Uhud. I rečeno je da je mal na Uhudu pa mu nisu dali da iziđu u bitku. Kao što je bilo, mislim i sa Abdullahom ibn Omarom. I njemu su isto kazali da je suviše mal pa mu nisu dozvoli da izlazi u tu bitku. Bio je jedan od poznatih ashaba, Alima, a, koji prenosi, koji je od onih Al-Mukfirun, od devet koji najviše prenose hadise, prenosi više od hiljada hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i dao je prisegu Allahovom vjerovjesniku da ga neće uzimati ničiji prijekor kada je u pitanju Allahova vjera. Umro je u Medini 74. iđeske godine kada je imao 94. godine radi Allahu anhu. O ome hadis smo govorili u prethodnim predavanjima odnosno o hadisa. No, međutim, autor je ovako spomenuo ovaj hadis, ponovo i navodio ashave, pa pošto idemo i dajemo, govorimo o biografiji svih ashaba, spomenut ćemo neke od njih, a ukazat ćemo kada će doći biografija nekih od njih, odnosno ukazati na biografiju onih koji su već spomenuti. Ali ibn Abi Talibu već je bilo govora u poglavlju Mezija. Abdullah ibn Omar govorili smo i o njemu u poglavlju listi Pabeta. Abdullah ibn Amr ibn al As i o njemu smo govorili u poglavlju Tahareta i o Ebu Horeiri smo govorili isto tako i o, o, o Semuri ibn Džundupu bit će govora u poglavlju Dženaze. On ima tamo hadis pa ćemo o njemu govoriti. Selem ibn Lekva doći će u poglavlju Džume namaza. Zaid ibn Sabit doći će u poglavlju Posta Muaz ibn Afra, on je Muaz ibn Haris ibn Rifat al-Ansari, a Afra to je majka. I on je jedan od onih koji se pripisuju mimo svome ocu. To je bitno kod muhaddisa, ko je pripisan ocu, a ko nije pripisan ocu. I tako razlikuju između ravija, da ne bi jedan e, te isti e, ravija smatrao se da su dvojica ili dvojica da se smatraju jedan. Učestvo je u bitci na Bedru i ostalim bitkama. On i Rafija ibn Malik Ezerqi su prvi, kaže se, koji su primili islam od Ensarija. Pobratio je poslanik sa osrem izme njega i Mamara ibn Harisa. Umro je u, za vrijeme hilafeta Alije radijallahu anhu. E, ili, ili je to bilo 63. hiđarske godine. Nije. Ne može biti tako. tako. Kako može biti 63. hiđarske godine? Kada, kada Alija nije, nije živio, nije toliko vladao. Nego je on, on je, jeste 37. od 38. kako se navodi da je Alija ubijen, on je ovaj, on je, uh, uh, on je ubijen, on je ubijen, on je živio dalje i ubijen je 63. hiđarske godine. Ovaj Muaz i njegov brat, oni su ubili Ebu Džehla na bedru. Udarili su ga dok se kaže nije ohladio. Njemu od Allaha ono što je zaslužio. Kjab ibn Marra, tako kaže većina učenjaka, neki kažu Marra ibn Kjab, Sulemi al-Behzi, živio je u Basri, potom u Jordanu i umro je u Jordanu, u Šamu, 59. žilske godine. Ebu Umame, jedan poznati alim od ashaba, prenosi preko 200 hadisa, umro je u Šamu, a, 81. hiđarske godine, neki kažu 86. Amr ibn Abese, on je četvrti ili peti čovjek u islamu četvrti ili peti čovjek u islamu, zato je govorio za sebi mi prednje predaje od njega kod Tabarani i kod drugi, kaže kuntu rubu al islam, ja sam bio, kaže, četvrtina islama. Jer ako su četvorica čovjek ljudi islam, onda je on bio šta? Četvrtina islama. Neka je Lema kazala, on je to mislio da je četvrtina islama, nije bio jer bilo i drugi ljudi koji su imali islam, ali se nisu smijeli šta? Javno oglasiti, nisu smijeli pokazati svoj islam. Prenosi oko 30 hadisa od poslanika, salao sveme, jedan hadis bilježi ima muslim u svome sahihu, odsjeo je u Šamu, ili boravio u Šamu, potom u Hinsu, gdje je umro. O Ajši radijallahu ta'ala nam smo pričali, ranije u pogledu Tahareta, i o Sunabihiju, čovjek koji nije doživio poslanika sa osaneme, a došla mu je vijest da je poslanik sa preselio kada je bio na Džuhti, pa je došao u Medinu pet dana nakon smrti poslanika sa osaneme. I zove se Abdurrahman ibn Usejle, umro je za vrijeme hilafeta Abdul Melika, Ovaj hadis, pored spomenutih, prenose još i Ukve ibn Amir, i Jala ibn Umeje, i Muavija radijallahu anhu, i Ebu Katade, i Ebu Darda i drugi. Jeste vidjeli koliko ljudi ashaba prenosi ovaj hadis? Skoro da bi se moglo kazati da je hadis šta? Dosta ga, jako ga dosta, iako budući da mutevatir hadis nema granice, koliko to ashaba treba da prenosi hadis da bi se smatrao mutevatirom, no međutim, vidimo da ga prenosi sigurno jedna velika, jedna velika skupina. Ali je radijallahu anhu prenosi da je poslanik s.a.v. rekao La tu sallu ba'de asri illa en tekune illa en tu sallu o šemsu murtefja. Nemojte klanjati posle ikindije osim kada je sunce još uvijek visoko. Bideži ga Ebu Davud i vjerozostanje ga smatra Ibn Hibban. I pojačo ga Ibn Hazmi, Hafir Ibn Hajar Raskalani, ovaj hadis. I ocjenio ga vjerozostanje šeheh Albani. Na što ovaj hadis ukazuje? da se može klanjati posle ikindije ako je sunce još uvijek visoko. Nemojte klanjati posle niske, osim ako je sunce visoko, dok ne počne mijenje svoju boju. I došlo u predaj Ebu Davuda, po šemsu ne kije, dok je sunce čisto. A, jer kako pada po, po horizontu tada, slabi a njegova svjetlost gubi onu svoju vedrinu. Jeli? Pa kaže poslanik sa osvrame, klanjajte ako je još uvijek čisto. Ovo je suprotno prethodno spomenutim hadisima, ili ograničava te hadise, iako većina uleme kaže suprotno tome. Bileži imam al Bejhekvi sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Sa'ida ibn Musejiba da je vidio čovjeka koji klanja poslije sabah namaza, pa je klanjao dosta rekiata, pa mu kaže, kaže nemoj klanjati. Pa kaže o Ebu Mohamede, misli na Sa'ida ibn Musejiba, hoće li me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Pa pogledajte šubhe. Kaže, spriječavaš da klanja. Hoće li me, kaže Allah, kažnjavati zbog namaza? Kaže, neće. Nego će te, kaže, kažnjavati što radiš suprotno sunnete poslanika sa Lavosana. Pogledajte odgovor od Sejda Ibn Musaiba. I ovaj, tako, se, tako se dešava da ljudi novotari, kada čine neko djelo, kada ga upozoriš, kaže, a šta ima loše u tome? Nemoj tako raditi, kaže, ti mrziš zikr. Uzme, kad uzme, kad se u halku pokupe, pa zikre, zikre pa skaču i urlaju. Šta radite to? nemojte to raditi, kažu, vi mrzite sunnet, vi, vi mrzite zikr, vi ne volite poslanika i ni njegovu porodicu. I tako, znači, to se prenosi sa generacije na generaciju, a u stvari ne voli se ono što je suprotno sunnetu, a ne da se ne voli zikr ili namaz ili bilo što drugo što je propisano šerijatom. Kaže Ibn Hazm, ovaj hadis je bio razlog da sam ja, kaže, počeo učiti fik i znanje. Ovaj hadis o zabrani klanjanja. Kaže, imao sam 16 godina, pa sam ušao u nekim spredama, kaže 26, ali Allah ne zna da ispravnije da imao 16 godina tada. Ušao sam, kaže, u džamiju, pa počeo klanjati, kaže, sjeo u stvari. Da klanjamo, trebali smo dženazu klanjati u džamiji, kaže, pa sam ja ušao prije ikindije i sjeo. Pa mi kaže čovjek, šta si sjeo, kaže, ustani, klanjaj, pa onda sjedni. Kaže, pa sam ustao i klanjao. Kaže, pa kad se je završila dženaza, i otišla sve, kranjali kindiju i dženazu, kaže, ja sam ustao da klanjam još dva rekiata. Pa me taj isti čovjek puč, kaže, sjedni, kaže, što klanjaš? Kaže, pa nisam znao šta da radim, kaže, pa sam ošao do jednog od alima koji je bio u to vrijeme. Kaže, tako ti Allaha, kaže, gdje ja mogu poučiti, kaže, fiko i gdje mogu učiti. Kaže, možeš tu i tu, pa je otišao i tri godine učio tu učitavu muvetu mama Malika i tako dalje. I postao jedan od velikih imama ovoga umeta, koji kada čita, njegov ovaj koji kada čita njegove knjige, stvarno da se ne može načuditi koliko je taj čovjek bio razuman. Ibn Hazm. Koliko je bio razuman. No međutim, rahimehullahu Teala, pored njegovog razuma, pored hipsa koji mu je Allah dao, kaže se da do vremena Ibn Tejmije nije se pojavio čovjek ko on. Sa nama koja je prošla u tih nekih 300 godina, da nije bilo ovaj čovjeka poput, eh, poput Ibn Hazma nikada, do Ibn Tejmije. Jer je imame Zehebi govorio, kaže hadis koga ne znam te ime, kaže to nije hadis. No međutim, dešavalo se da a, poneki hadis iz Buharije prometne šehovi slavu im te ime. To je logično. Ibn Hazm je bio čovjek koji je bio u Endelusu i učio je prvo hanefijski, a, a, malikijski fikr. I nakon toga on je počeo slijediti bukvalno značenje argumenata, pa je tako prije njega Davud i nakon toga on osnovali su faktički jednu zahirijsku pravnu školu, bukvalističku pravnu školu. I niko nije mogao stati Ibnu Hazmu na put osim Ebul Walid al Bađi, kad je poznati koji je umro 492. hrvatske godine, koji je izišao u, u Alžir da uči, pa se vraćao, pa se raspravljali, pa nekad bi pobjedio ovaj, nekad bi ovaj. No međutim, Ibn Hazm, da mu se Allah smiluje, pored svoga znanja i pored svega, nije čuvao svoj jezik od uleme. Bio je čovjek najžešći u istoriji po pitanju uleme. I kada spominje Alima, učini ga jednostavno otiračem za pod. Spomene Hadis, Međlisul Hijar, spominjali smo jutro na Saba, je tako, ko je bio, okoristio se, ko nije, prenećemo oni što su bili. Međlisul Hijar, pri kupoprodaji. Spomenuo je hadis. Kaže, ko ne, ko ne kaže po ome hadisu? Fela dine lehu. Vala ilme lehu. Vala akle lehu. Vala, vala, vala. Ko kaže ne govori po ome hadisu? Cilja koga? Imama Malik. Ko ne govori po ome hadisu? Kako je ovaj hadis rekao? Kaže, on nema vjere. I on nema znanja. I on nema pameti. I on nema. I on nema. Imamu Malik. Spomenuo više Ebu Hanife i kaže, ovo je jasna Laž na poslanika sa osanem. Mišljenje Ebu Hanife kaže ovo jasna laž. Pa živ bio, ne govori se tako. Kaže ovo je promašeni čtihad, je tako? Ali je problem što je on odrastao gdje? U porodici vladara. Njegova porodica je bila vladajuća. I čovjek takav silan i grub, nepoznavići ni milost, ni rahmet, on ne može biti blag ni Pa je tako dolazio i šamar u lemu, pa je bilo pa je zahvala mu bila da su neki naređivali da se njegove knjige pale. Pored znanja, braćo, el muhalla, kada je uzmete, to kad bi vagnuo i prevagnuo bi danas dunjaluk cijeli. Koliko je tu znanja, koliko je predaja sa lancima, čovjek zaista, kad hoće da dokaže nešto, razbije svojim argumentima, ali ulema je naređivala da se njegove knjige pale. Zbog čega? Zbog jezika. I znanje, i sve imaš, i ulema opet dođe na kraju kažu, on ne zaslužuje. I zato je I imam Kurtobi je rekao u svome tefsiru, našao sam jednu izreku, kaže, dala sačuo. Uglavnom, Ulema je osudila, znači, njegov nastup. I zato nije Allah sačuo njegov mesir braća. Ne da Allah. To je Allahov sunnet na zemlji. Nije, nema danas njegovih sledbenika, nigdje malo ih čini se ima u Indiji samo. I ovako ako se negdje poneki naiđe da, da, da ga obmane Ibnu Hazm, svojim dokazivanjem i tako dalje, može da ga slijedi. U protivno ga niko nije slijedio. I svakoga je osuđivao za mnoge stvari. I nije Allah dao da se njegov meseb raširi kao što se raširio meseb ostala četiri mama. Naredni hadis, an Jabir ibn Abdillah, radijallahu anhuma, an Umar ibn al-Khattab, جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضعنا للصلاة وتوضعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى الغ... ثم صلى المغرب بعدها جابر بن عبد الله رضي prenosi da je Omer ibn Khattab došao na, kada je bila bitka na Hendeku, došao je nakon što je zašlo sunce. pa je vrijeđao kafire Kurejša. Pa je rekao, ja, Allahu, o Allahov poslaniće, skoro kaže da nisam uspio klanjati uh, ikindiju prije zalaska sunca. Pa kaže poslanik sa tako mi Allaha nisam je klanjao. Kaže, pa smo ustali do Bathana, to je jedna dolina blizu Medine, pa smo uzeli abdest i uzeli abdest za ikindiju namaz, Potom smo klanjali i kindiju nakon što je zašlo sunce. Potom smo klanjali akšam. O džabiru ibn Abdillahu al Ansariju smo govorili. Na kraju poglavlja o dženabetu. I govorili smo također o Omeru ibn Khattabu. Kada smo govorili o Omeru, braći? Prvom hadisu. Inne me amalu bin nijat. Ako se sjećate, to je bilo nekada davno. Prije možda tri godine otprilike govorili smo o Omeru ibn Khattabu radijallahu anhu. Kazali smo da ćemo ostati deset godina tefsir to ovu knjigu ako nas Allah poživi. A bojim se da ćemo morati produžiti još za koju godinu. Da Allah bude na pomoći. I znajte kad to pređemo, braćo, nemojte da ste slučajno kazali pred kim da ste šta čuli od znanja. Da ste ništa nisam čuli. To što ste čuli je sitnica jedna mala kap iz mora. A deset godina možete sjetiti to slušati. Tako da je znanje nešto veliko, znači čovjek treba uložiti, znači godine i godine i desetine godina da bi čovjek jeli, naučio nešto. I zato kaže Ulema, kada znanju dadneš sebe svega, ono ti dadne dio sebe. A šta misli to da kada čovjek ne ponudi za nju, nego mali dijelić sebe? Šta će dobiti? Sigurno, jako malo, nešto neznatno. Hendek, Jomul Hendek, to je bitka poznata, govorili smo o tome u Hadisu Alija, ako se sjećate, prije malo se vratite unazad koji ders, znači hadis Alije da smo govorili o njemu i govorili smo znači o Hendeku i to je bio a, prije nekih sedam hadisa smo nakon toga spomenuli to je bio peti hadis ome poglavlju u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno vrijeđati mušrike da je dozvoljeno spominjati po zlu kaže ovdje a, je subbu kufare kurejiš pa je vrijeđa u arapskom sebe je subbu može biti psovati i vrijeđati a on je vrijeđao je došlo u drugim predajama da, su, da je tako govoreno da Allah napunio njihove kaburove čime? Vatrom. Pa to je vrijeđanje, jeli to je ovaj, nije ono klasično psovanje psovka koju mi znamo. Ali ne smije čovjek braćo vrijeđati čak ni nevjernike sa riječima koje su šta? Vulgarne. Da psuje klasična ona psovka. No, Allah ga ubio, Allah ga ponizio, Allah ga osramotio i tako. To može, no međutim da ga vrijeđa ona psovka, da mu psuje nešto klasični psovke, E, smatram da znate o čemu govorim, to nije, jer to ne priliči muslimanu da tako nešto i da se takvim riječima izražava, čak nekad je u pitanju nevjernik. Pa se ovdje misli psovao i to misli se dovio protiv njih. Iz ovoga hadisa se razumije da Omer, da je Omer kanjao i kindiju kada? Prije zalaska sunca ili posle zalaska? Prije zalaska sunca. Prije zalaska. Kaže, nisam uspio umalo da, da, da, da zadnje sunca, ja nisam kanjao i kindiju. Pa je znači, klanja vikindiju prije zalaska sunca ili na pred sami zalazak. U ome hadisu je dokaz da se je dozvolio zaklesti se čovjek zakune bez da neko traži da se zakune. Jer je rekao šta poslanik? Wallahi masale, tako mi Allah, ja je nisam klanjao vikindiju. I Omer tražao Allah poslanike, zakuni se jesi li klanjao? Nije. Pa se Allah da ti dozvore da se čovjek zakune, iako neko ne traži od tebe da se ti šta? Zakuneš. I to je došlo puno u Kur'anu. Neki kažu da se je zakleo radi da Omeru malo olakša. Omeru to bilo teško. I sad kad Omer čuje da poslanik kaže, vallahi, ja nisam klanjao, bit će Omeru šta? Lakše, ja sam ipak uspio klanjati u vremenu. A neki kažu da je to radi potvrde, da potvrdi stvarno da Omeru izbije bilo kakvu šubu, i ja je nisam nikako klanjao. Drugi kažu da je to poslanik sa osam uradio iz silne žalosti što je ostavio namaz u njegovom vremenu, Pa kao da ne vjeruje da je to uradio. Pa kaže, vallahi nisam, da sam sebe ubijedi šta da je nije tanjao, razumijete? Znači, ome bi bilo jedno dodatno značenje. Allah poslani kao da ne vjeruje da se, da se to tako deslo, pa onda kaže, vallahi nisam nija klanjao, da sebe ubijedi, Allah poslani će, moraš pajati kimio, nisi je zaista obavio. I što ukazuje, bez sumnje, braćo, na, na mjesto šta? Namaza u islamu, na mjesto namaza u islamu. Kaže neka ulema, postoji mogućnost, vidite braće ovoga tefsira i ovoga zaključka, kaže postoji mogućnost da je poslanik sa sen zaboravio namaz. Pa kad je Omer spomenuo, onda rekao, vallahi nisam ni klanjao. Onda se šta? Sjetio. Postoji mogućnost. Postoji. I možda je čak ta mogućnost i, i bolja za tumačenje, za tefsire, nego da kažem Allah poslanik ostavio zato što nije mogu klanjati. Ovo je preče da se kaže za pravo i hak poslanika, sa osnovne skale, zaboravio je, I može se desiti čovjeku da zaboravi, kao što može desiti da prespava i poslanik je sam prespavao namaz, jel, jedan pod saba na putu, tako može da zaboravi, to je bolje kazati preče nego da kažemo da nisu klanjali. U svakom slučaju, šta god da se uradi, govorili smo prije da li je to bilo prije propisivanja namaza u strahu ili poslije, o tome je sve mu prethodilo u prethodnom hadisu, kao što smo spomenuli. Bathan, spomnjali smo da je to jedna dolina blizu Medine, pa smo, kaže, ustali i uzeli abdest za namaz i uzeli abdest za ikindiju. Pa ovdje imamo dokaz da čovjek može uzeti abdest samo za šta? Za poseban namaz. Uzmaš namaz, naš, ovaj namaz samo za podne. I dođe ikindija, a ti nisi izgubio ni mijenjao abdest. Možeš li s tim abdestom klanjati druge namaze? Možeš, Šta ćeš? Sam? Odmah je klanio tu akšan posljedno. Dobro, imali imali da su uzeli abdest toga? Nema. Ne znam. U svakom slučaju, ovaj, kod šafijski pravnika, i to Allah ne zna ispravno mišljenje, da se može nakon toga klanjati. Iako si ti uzeo abdest samo zašto za, da uzmeš na primjer abdest za učenje Kur'ana. Možeš li s tim abdestom klanjati? Možeš. Za... Hajdemo. Abdest se uzima šerijatski ako se uzima šerijatski abdest koji je čistoća za bilo koji ibadet, može se sa njim obaviti drugi ibadet. Ne smeta. Znači da se ne smeta, da se s tim ibadetom obavi jedino kada bi uzeo abdest za raslađivanje. Tada ne možeš, ili gusur za raslađivanje, tada ne možeš zato što to nije šta. E, ili da nije bitno, vrlo će ti ljeti, uletiš, ili, ili da, da se peneš znoj, nije bitno. I sad se čovjek istušira ili uzme, ali nije nije ti još šta. Gusur šerijetski koji mu je čistoća, takav ne može zašto? Zato što to u stvari nije šerijatsko čišćenje. A ovdje za učenje Kur'ana je šerijatski. Za tavaf je šta? Šerijat, znači sve to šerijatski. Kad uzme takav abdest koji oči, znači može, ako Bog da, klanjati druge ibadete. Iz poljašnjeg značenja hadisa možemo zaključiti da je poslanik sasvim klanio u džematu. Je tako? Uključuje se pa izišli pa smo klanjali. I a, kaže i nema razilaženja među leme da je među lemom da je to dozvoljeno da u džematu, to je konsensus osim što se navodi, navodi Kadija i Jab, navodi od e, Elejsa ibn Sada da je zabranjivao. Ovo iako kada bi bilo ispravno od Elejsa ibn Sada, a, kosi se jasno sa vjerodostojnim hadisima, tako? Tako da nema to i brata i pouke. I znate da je poslanik kada je prespavao Sabah sa Bilalom, pa je ustao, pa rekao Bilalo prouči Ezan, pa prouči Kamet, pa im je, pa je kaže, Fesalla bina, pa nam je predvodio namaz u džematu. Tako da i kad bi bilo mišljenje Leisa, cijenimo ga i poštujemo, ali ne može biti validno jer se to jasno postijelo sa sunetom poslanika Salasaleme i sa konsensusom drugih učenjaka. Jel? U ome hadisu isto dokaz da čovjek koga promaši namaz i sjeti se u drugom vremenu mora klanjati znači taj namaz i klanjat će ga prije dotičnog namaza u kom se vremenu sjetio. Nije klanjao podne i sjetio se u kinijskom vremenu. Prvo će klanjati šta? podne pa i kindiju. I tu nema razilaženja među lemom. Samo se spore. Da li je to obavezno tako ili nije obavezno? Ha. Da li mora prvo klanjati podne pa i kindiju? Ako bi klanjao prvo kindiju pa podne, je mu to ispravno? Tu se spor vodi. Pa kažu šafijski pravnici i Ibnul Kasim i Sehnun od malikijskih učenjaka da je to sunnet. Dok kažu Malik je Buhanife i drugi da je to vađib. Znači razilaze se po pitanju samo da li je obavezno ili nije obavezno, a ne razilaze se znači da da je to bolje i preče da se tako uradi. Bilo da je sunnet ili... Ima jedan hadis koji se često spominje, od autor navodi, bio je vjerojatno poznat u njihovo vrijeme, kaže se la salate limen alehi salah, nema namaza i ne može klanjati onaj koji ima ovaj, ko je dužan namaz. Nema namaza, ne može klanjati namaz onaj ko je dužan namaz. Šta to značilo? Znači, prvo mora klanjati šta? Jer je rečeno, nema namaza onome ko, ko ima duža namaz. Znači, mora prvo dužiti pa klanjati ovaj. Kaže Ibn Džouzi, ovaj hadis je poznat na jeziku ljudi, ali kaže, nema ga nigdje u izvorima šarijata. Ima drugi hadis, njegov brat, mlađi, ispravnije s druge strane, ali nisu kao riječ poslanika, sa osrem u njemu stoji, ko zaboravi namaz, pa se sjeti namaz, kada je stao u džemat, ima, u džemat sa imamom. Znači, nije kaljao podne. I stao na ikindiju i zanitio ikindiju. Kaže se u ome hadisu neka klanja sa imamom do kraja, potom neka ustane, neka klanja namaz koji ga je prošao. Koji je to? Podne. Potom neka klanja ikindiju sam. U jednom drugom obliku, jeste. Taj hadis pripisuje se poslaniku sa Zajem od Ibnu Omara, no međutim ispravno je da sto riječ Ibnu Omara da to nisu riječi poslanika salaseleme, kaže imame dare kutni i kaže greška je pripisuje ovaj to je hadis poslaniku salaseleme, kaže to su riječi Ibnu Omera i tako se navode kod Malika u njegovoj muveti. Kaže kad je jad, složna je ulema da se ovim hadisom može dokazivati da se propušteni namaz klanja u vremenu dotišnog namaza prvi. A jedino se kaže razilaze ako će izići vrijeme do otišao namaza. Znači ako je i Kindija ostala malo, ima 4 minute do kraja, 3 minute do kraja ikindijskog vremena, i sada ako klanja podne, onda će izići i Kindija, pa bi u tom slučaju i Kindiju klanjao mimo njenog vremena, kažu, tu se razilaze, a ispravno je mišljenje da će šta, klanjati prvo i Kindiju, pa onda klanjat će podne. Jer je namasko, ili namasko vrijeme, namaz u vremenu je a, veći farz nego poredak namaza. A, nego poredak namaza. Jer nema razilaženja po pitanju vremena, da je to šta? Vađib. A po pitanju poredka ima razilaženje? razilaženje? Ima razilaženje. Tako da je ovdje to preče. Došlo je u jednom drugom hadisu, koga prenosi Alija ibn Mesaud, u Ibn Hibban i drugi, da je poslanik sam rekao nisam klanjao podne i kindiju. Ako Tirmizije ima prekrinut lanac prenosata da nisam klanjao, da je više namaza prošlo. Pa je neka ulema to pokušala pomiriti, pa kažu, Hendek je bio više dana, pa može se jedan dan desilo ovako, drugi dan ovako. U svakom slučaju, kažu, hadisi su svaki prenešen za određenu situaciju. Uglavnom, ovo je a, ono što je a, došlo kod Buhari i kod muslima, što je najispravnije vezano za ovaj hadis. Nakon ovoga završili smo sa poglavljem namaskih vremena i dolazimo do poglavlja a, salatul džema, namaz u džematu i a, propis namaza u džematu, pa ćemo s otim uz Allahu te barake od tala pomoći početi u našem narednom druženju. Ovo će Allah te barak tala da nas pouči našoj vjeri i sunetu poslanika sa vasaname da popravi naše stanje i stanje naših porodica da ujedini muslimanski saf i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allahu ta'ala alam. Salim ala nebina Muhammed. Wa ala alihi wa sahabi جزاكم الله خير قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا Studio Kesa pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 10 ili na web portalu www.cancermedicines.com أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم